Fama kana jawab qaumihi illa an qalu qtuluhu au harriquhu fa anjahu Allah minan nar inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun, basi haikuwa jawabu ya watu wake ila ni kusema muweni au mchomeni moto Mwenyezi Mungu akamwokoa na moto hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaoamini فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين na alisema hakika nyinyi mmeyashika masanamu badala ya Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yaliyo baina yenu katika uhai wa duniani kisha siku ya kiyama mtakataana nyinyi kwa nyinyi na mtalaaniana nyinyi kwa nyinyi na makazi yenu ni motoni wala hamtapata wa kukunusuruni فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم Luti akamwamini na akasema mimi nahamia kwa Mola wangu mlezi hakika yeye ndiye mwenye nguvu mwenye hikma ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين na tulimtunukia Ishaq na Yaakub na tukajalia katika dhuria zake unabii na kitabu na tukampa ujira wake katika dunia naye hakika katika akhera bila shaka ni katika watu wema. Walutan idh qala liqaumihi innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, na pale Luti alipowaambia watu wake, hakika nyinyi mnafanya uchafu ambao hapana mmoja katika walimwengu aliyekutangulieni kwa hayo. A أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين Je, nyinyi mnawaingilia wanaume na mnaikata njia na katika mikutano yenu mnafanya maovu basi haikuwa jawabu ya watu wake isipokuwa kusema tuletee hiyo adhabu ya Mwenyezi Mungu ikiwa wewe ni katika wasema ukweli. Qala rabbi ansurni ala alqaumil mufsidin, akasema ewe Mola wangu mlezi, ninusuru na watu mafisadi hawa. Allahu akbar, Allahu akbar, la wanaozikataa dalili za Mwenyezi Mungu zinazothibitisha upweke wake na wakakadhibisha mitume wake na vitabu vyake na wakakanusha kufufuliwa na kuhesabiwa watu hao hawana tamaa ya kupata rehema ya Mwenyezi Mungu na watu hawa watapata adhabu kali yenye kutia uchungu na pale Ibrahimu alipoamrisha watu wake wamwabudu Mwenyezi Mungu na waache ni ibada ya masanamu waliokuwa nayo, hawakuwa na jawabu yoyote ya kumjibu ila kukakamia katika ukafiri na kuambizana wenyewe kwa wenyewe, muweni au mchomeni moto. Basi wakamtupa motoni, lakini Mwenyezi Mungu akofanya moto we baridi na wenye salama kwake na akamwokoa nao. Hakika kwa kubotika vitimbi vyao na kuopoka kwake zipo dalili zilizo wazi kwa watu wanaoisadiki tauhidi yani upweke wa Mwenyezi Mungu na kudhara yake. Ibrahimu akawaambia watu wake, "Kwa nini mnaabudu miungu ya uongo na wala hamkatazani kwa sababu ya mapenzi ya madhambi mlio ya khiari katika maisha yenu ya dunia?" Kisha hali itabadilika siku ya kiyama. Huko waongozi watawakata wafuasi wao na wafuasi watawala ni uongozi wao na marejeo ya wote ni motoni wala hamtakuwa na msaidizi ukuzuilieni msingi ya humo na alikuwa katika wa mwanzo wa kuitikia wito wa Ibrahimu ni Luti akasadiki na kabla yake alikuwa kuwa mwenye kushika tauhidi na Ibrahimu akasema kwa kutii amri ya Mwenyezi Mungu mimi ninahama kwenda upande ile niamrisha Mola wangu mlezi nihamie na nikakae na huko waite watu wamfuate Mwenyezi Mungu. Na yeye ndiye mwenye nguvu wa kuweza kunilinda na maadui zangu, mwenye hikma ambaye haniamrishi ila lililo la kheri. Na Mwenyezi Mungu akamtunukia Ibrahimu kwa kumpa mwana na ni Ishaka na kumpa mjuku na ni Yakubu na akamfanyia ukarimu kwa kumjalia unabii katika dhuria zake na kuwateremshia vitabu vya mbinguni na kwa kumlipa bora ya malipo katika dunia naye huko akhera kuwa ni miongoni mwa bora ya watu wema. Na ewe mtume kumbuka pale tulipomtuma Luti kwa kaumu yake akawataka waishike tauhidi ya Mwenyezi Mungu na utifu wake. Na akawakataza kitendo kichafu walichokuwa kikitenda ambacho hajapata kukitenda yeyote katika viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hakika hayo myatendayo ni maovu na yanahilikisha. Kwani nyinyi mnawafanya mambo machafu wanaume na mnaikataa njia ya uzazi. Na hatima ya hayo ni kutoweka kabisa. Na katika mikutano yenu mnatenda maovu bila kumhofu Mwenyezi Mungu wala kuoneana haya baina yenu. Wala watu wake hawakumsikia wala hawakuwa na jawabu ya kumpa ila kumfanya maskhara tu. Na wakamtaka litopesi wa adhabu ya Mwenyezi Mungu aliyowatishia kwayo ikiwa yeye ni mkweli kwa hayo yasemayo. Basi Luti akamtaka msaada Mwenyezi Mungu kupambana nao na akamwomba mnusuru juu ya watu wake wenye kufanya fisadi katika nchi.